Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը։ Աշխատանքային խորհրդակցությունում քննարկվել է հացահատիկայինների βέρքավակի հարցը։ Արցախահայությունը հասկանում է խաղաղության գինը։ Ինքնորոշման իրավունքն անբեկանելի եւ հիմնավոր ճանապարհ է արցախցիների համար։ Ստեփանակերտում այսօր բացվել է Սամվել Կարապետյանի ցուցահանդեսը։ Արամ առաջին կաթողիկոսը կանադայում հանդիպել է այդ երկրի սենատի նախագահի հետ։ Թուրքիայի ազգային ժողովում 3 հայ падգամավոր են ընտրվել։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի կառավարության հերթական նիստը, որը վարում էր վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Կառավարությունն այսօր նիստի օրակարգից հանել է պետական պաշտոնները զբաղեցնող անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրինագիծը հավելյալ քննարկման համար, որը ներկայացրել էր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Նախարարը ներկայացրել է նաեւ օրինագծերի մի փաթեթ մասնավորապես պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների մասին, ըստ որի այսուհետ ական ձեռնարկատեր լինելու ժամանակահատվածը հաշվառվում է աշխատանքային ստաժ, եթե անձը վճարել է եկամտային հարկ։ Սամվել Ավանեսյանը գործադիրի քննարկմանը ներկայացրեց նաև փոփոխությունը կառավարության 2006 թվականի ընդունած որոշման մեջ, որը պետական կենսաթոշակների վերաբերյալ էր։ Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին ԼՂ օրենքի համաձայն, ինչպես նաև ԼՂ այլ օրենքներով սահմանված պետական կենսաթոշակների իրավունք ունեցող անձին նշանակում է 1 կենսաթոշակ իր ընտրությամբ։ Ըստ այդմ անձին օրենքով սահմանված կենսաթոշակը նշանակելու օրվանից կդադարեցվի մինչև այդ նշանակված աշխատանքային կամ սոցիալական կամ զինվորական կենսաթոշակը։ Բացի այդ կդատարի նաև անձի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին լղո օրենքով սահմանված ամենամսյա ապարքեավճարի իրավունքը։ Քանի որ անձի նշանակող ապարքեավճարի իրավունքը կապակցված է աշխատանքային, սոցիալական կամ զինվորական կենսաթոշակ ստանալու պայմանի հետ։ Ելնելով վերոշյալից նպատակահարմար է սահմանել, որ օրենքով նախատեսված կենսաթոշակ նշանակելու պահից դատարեցվում է նաև ԼՂ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի համար 34 որոշմամբ սահմանված ամենամսյա դրամական օգնության վճարումը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը կառավարության նիստին այսօր ներկայացրեց նաեւ գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տուն կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության մասին օրինագիծը ֆինանսական աջակցությունից կօգտվեն Գյուղական բնակավայրերում վերջին 5 տարիների ընթացքում մշտապես բնակվող 18-ից 35 տարեկան ամուսիններից կազմված ընտանիքը կամ ամուսիններից մեկը մահացած եւ երեխա ունեցող, կամ ամուսնալուծված եւ երեխա ունեցող, կամ երեխա որդեգրած միայնակ անձի եւ որոշալ կատեգորիաների քաղաքացիները եւ ընտանիքները։ Պետության կողմից ֆինանսական աջակցությունը կկազմի 3 միլիոն դրամ, ինչպես նշել է վարչապետը, ծրագիրը նպատակ է հետապնդում նպաստել գյուղերի զարգացմանը, ինչպես նաեւ վերականգնել սոցիալական արդարությունը մասնավորապես Եթե քաղաքում կա հիփոթեկային շինարարություն, քաղաքացին Ստեփանակերտին օգտվում է, պետությունը նրա փոխարեն սկսում է սուբսիդավորել։ Տարիների ընթացքում միլիոններ է պետությունը քաղաքացին ովքեր այդ ծրագրով օգտվում են, նրանց փոխարեն պետական բյուջեից գումար է տալիս։ Իսկ եթե գյուղացին չի օգտվում հիփոթեկից, գյուղացին զրկված է եւ տուն կառուցելուց եւ պետական բյուջեից այդ նույն ծրագրով օգտվելուց։ Դրա համար այս գործիքը կիրառելով միանվագ դրամական օգնություն, դրամական միջոց դրամադրել մենք որտեղ վերականգնում ենք այդ սոցիալ իրավական արդարությունը մեր գյուղում ապրող բնակիչների համար։ Ծրագիրը փուլային բնույթ է գրելու, կստեղծվի աշխատանքային խումբը, որը կհետևի դրա արդյունավետության, անհրաժեշտության դեպքում մոտեցումներում տեղի կունենան լրացումներ կամ փոփոխություններ սա վերջնական չի, սկսում ենք աշխատանք եւ միջև տարեվերջ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք տեսնելու, խնդիրներ ենք տեսնելու եւ հնարավորություն ենք ունենալու արդեն 16 թվականի հունվարի 1-ից փոխել։ Ամենից առաջ ֆինանսական աջակցություն կստանան այն գյուղաբնակներն, ովքեր ունեն կեսատ մնացած շինարարություն։ Վարչապետը նաեւ նշեց, որ նախագծային աշխատանքները կիրականացնի քաղաքաշինության նախարարությունը, որպեսզի շինարարության համար պահանջվող փաստաթղթերի համար հավելյալ միջոցներ չպահանջվի գյուղացուց։ Շինարարության Գործունեության ընթացքը կվերահսկվի քաղաքաշինության նախարարության կողմից, իսկ վերահսկողությունը ոչ թե պետք է խոչընդոտի, այլ նպաստի, որ շինարարությունը համապատասխանի առաջին հերթին սեյսմիկ անվտանգության չափանիշներին, ասել է վարչապետը Բելալալայան այսօր Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն Բերքահավաքի վերաբերյալ, որին մասնակցում էին գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաններ եւ շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները։ Բերքահավաքի ընթացքի վերաբերյալ զեկուցման հանդես է եկել գյուղատնտեսության նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, հանրապետությունում մեծ թափով ընթանում է գարու բերքահավաքը։ Կատարվել է շուրջ 1200 հեկտար հունց, հավաքվել է ավելի քան 3300 500 տոննա բերք, միջին բերքատվությունը կազմելով 28.6 տասորտական ցենտներ։ Նախարարի տեղեկացմամբ գյուղտեխնիկայի խնդիր չկա եւ ներկայումս դաշտերում աշխատում է 74 կոմբայն։ Վարչապետը դրական է գնահատել Բերքավակի նախնական ցուցանիշներն ու կատարվող աշխատանքը։ Նա նշել է, որ առաջիկայում հանրապետություն կներկրվի եւս 10 գերմանական արտադրության կոմբայն, որոնք ըստ առաջնահերթության լիզինգային եղանակով կտրամադրվեն հողօգտագործողներին ստեղծագործողներին։ Անդրադառնալով Գարու մթերման գնին Արայիկ Հարությունյանը մասնավորապես ասել է. «Չնայած գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից 105 դրամով Գարու բերքի իրացում է կազմակերպում, այնուհանդերձ դեպքեր են արձանագրվել, երբ որոշ անհատներ ավելի ցածր գնով են գարին մթերում»։ Որպեսզի հող օգտագործողները չտուժեն, պետք է կանխել նման երևույթները։ Անհրաժեշտ է առավելագույնս տեղյակ պահել բոլորին կառավարության կողմից այս ուղղությամբ իրականացվող աջակցության ծրագրերի մասին։ Շրջանային վարչակազմերի ղեկավարների կողմից հարց է բարձրացվել հնձի աշխատանքների գազམ་ակերպման հետ կապված հողամշակների ֆինանսական խնդիրների մասին, ինչի կապակցությամբ վարչապետը հանձնարարել է Գյուղի եւ Գյուղատնտեսյան աջակցության հիմնադրամի կողմից կանխավճարի տեսքով ֆինանսական միջոցներ հատկացնել նրանց տրամադրելու համար։ Խորհրդակցության ավարտին Ռայեք Հարությունյանը տվել է մի շարք հազարարականներ հնձի եւ ցանքսի գազམ་ակերպման, հրդեհների կանխման եւ մարման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն անդրադառնալով Արցախ հայրենակցական միության կոչին, բարբերաբար առիթներ փնտրելու համար Արցախ այցելելու, ասում է, որ չի կարծում, որ այս մոտեցումը կարելի է դիտարկել որպես туриզմ Քանի որ ցակումով արցախցիների համար իրենց պապենական օջախների եւ արմատների կանչով Արցախում հանգիստ անցկացնելը ոչ միայն հոգեվոր եւ բարոյական, այլև հասարակական ու քաղաքական ազդակ կարող է լինել խաղաղ ու կայուն զարգացման համար, ինչպես նաեւ ոգեղեն պարտավորություն է։ Հարցին թե Արցախյան հիմնախնդրի չկարգավորված լինելը արդյոք massam չի խոչընդոտում դրան, падգամավորը պատասխանել է. Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացը ավելի քան 2 տասնամյակ է ընթանում է իր բնականոն հունով։ Հայկական կողմերի նպատակը ուղղված ու հետևողական ջանքերը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների անմիջական միջնորդությունը, տարբեր պետությունների եւ միջազգային գազམ կազմակերպությունների կողմից խաղաղ կարգավորման ու ուղված աջակցությունը շարունակում են զսպել ադրբեջանական ագրեսիվ վարքագիծն ու ռազմական հռետորաբանությունը։ Ինքնապաշտպանական մարտական գործողությունների ավարտից կամ ավելի ճիշտ հրադադարից հետո Արցախում սկիզբ առած լայնածավալ ծրագրերը, համահայկական ներդրումները, սոցիալ-տնտեսական միջավայրի ձևավորումն ու զարգացումը, ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի ներդրումը, հոգևոր մշակութային կյանքի աշխուժացումը շարունակաբար նոր ворակներ են հաղորդում Արցախին, առավել ամրացնելով ինքնորոշման իրավունքի իրացման անբեկանելի եւ հիմնավոր ճանապարհ ճանապարհը։ Լեռնային Ղարաբաղը քայլ առ քայլ կայանում է, կայանում է որպես պետություն իր ավանդույթներով եւ իրավակարգով, իր քաղաքացիներով եւ նոր երիտասարդ սերնդով, ասել է Արտակ Զաքարյանը։ Արցախում գիտեն պատերազմն ինչ է, դիմացել են պատերազմի արհավիրքներին եւ հենց դրա համար էլ Արցախահայությունը հասկանում է խաղաղության գինն ու հակված է հակամարտության խաղակարգավորմանը, ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նրա խոսքով այս հարցում Արցախի Հայաստանի եւ միջազգային հանրության տեսակետը նույնն է՝ խաղաղ կարգավորումը չունի այլընտրանք։ Հարցին թե ճանաչումը կամ չճանաչումը չի խոչընդոտում որևէ երկրի զարգացմանը, իսկ Արցախին հատկապես, ավելին Արցախն այսօր հանդիսանում է օրինակ, Կարեն Միրզոյանը պատասխանել է. Պատմության ընթացքում եղել են բազմաթիվ պետություններ, որոնք երկար ժամանակ ճանաչված չեն եղել։ Նրանց մի մասն այսօր գերտերություն է։ Ճանաչումը չպետք է դիտարկել որպես ինքնանպատակ, այն լծակ է, հզոր գործիք, որը թույլ կտա վերջնականապես ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անվտանգությունն ու զարգացման հնարավորությունները։ Նույնիսկ այս պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարողանում է զարգանալ եւ դրա վկայությունն են ոչ միայն վերջերս կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, այլև օրեցօր փոփոխվող քաղաքները, փողոցները, մարդիկ, ովքեր կապված են այս հողին եւ որոնց մտքով չի անցնում, որ այս հողը կարելի է լքել։ Հանրապետությունում շարունակվում են մեծ եղերնի 100-ամյա տարելիցի նվիրված միջոցառումները։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվեց Սամվել Կարապետյանի ցուցահանդեսը, որին ներկայ էին Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պատգամավորներ հյուրեր։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում Մեծ Եղերնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են ոչ միայն Հայաստանում եւ Արցախում, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Համապատասխան ատյաններում շարունակվում են քննարկումներն Արեմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած մեծագույն ողբերգության վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան շարունակում է իր մեր ժողական քաղաքականությունը։ Արեմտյան Հայաստանում մինչ օրը շարունակվում է հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացումը։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանն իր խոսքում անդրադարձավ այդ հարցին։ Արևմտյան Հայաստանում մինչև այսօր, մինչև ներկա ժամանակները մեր մշակութային արժեքների ոչնչացումը միանգամայն հենց փաստում է թուրքական մեզոական քաղաքականության հակառակ երևույթը, որ իրոք ցեղասպանությունը, այսինքն հայերին բնադրումից հետո այսօր Թուրքիան շարունակում է հայի հետքը վերացնել, այսինքն ընդհանրապես վերացնել հայի հետքը եւ ասել, որ հայ արտաքին գոյություն չի ունեցել եւ հայկական ոչինչ չկա ցուցականի։ Եղերն եղերնից հետո այսպես էր վերնագրված Սամվել Կարապետյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ինչու նման վերնագիր։ Հեղինակը բացատրում է, որ այսօր էլ Թուրքիան շարունակում է իր ջարդարարական քաղաքականությունը եւ ինչպես Սամվել Կարապետյանն է ասում, մենք լռելու իրավունք չունենք, ամեն կերպ պետք է ի ցույց դնել ճշնամու կողմից կատարված յուրաքանչյուր ոչրագործ քայլ։ Ահա թե ինչու հեղինակն իր նկարներով բացահայտում է Արեմտյան Հայաստանի տարածքում գտնվող հայկական հուշարձանների վրա երիտ թուրքերի վանդալիզմի դրոշմը այն տարիներին ավելի Հայաստանի գերհանրապետական դաշնամները ուղղված են եղել դեպի Ադրբեջան եւ հետո Ալուշն այն հրաստան։ Իսկ 2000-ից ի վեր հնարավորությունները սպասեցին եւ նաեւ սկսեցին արդեն Հայաստանի ճամփորդությունները իրականացնել, որ շարունակվում է մինչեւ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը համոզված է, որ սրանով չեն սահմանափակվելու Սամվել Կարապետյանի ուսումնասիրությունները, անշուշտ դրանք ունենալու են շարունակություն։ Հերթական անգամ մենք բարձրացնում ենք այն մասին, որ ցեղասպանությունը չի ավարտվել 1915 թվականով, այլ այն շարունակվել է եւ շարունակվում է նաեւ մեր օրերում։ Իապացույց դրա հիվանդությամբ մենք հանդեսներ ենք կազմակերպում, որտեղ շատ բացահայտ ձևով, շատ պարզ ձևով ներկայացված են այդ փաստերը։ Ես ցույց տասը տարի առաջ կարիք եմ ունեցել մասնակցելու Բրյուսելում Եվրախորհրդարանում կազմակերպված ծառայությունում մշակութային ճանապարհանցոն ծրագրով Ավել Կարապետյան անունը շատ շահկապված է հասկացության հետ, ահերքելի հաստատներ, անհետքելի ապացույցներ։ Պատմաբան Լեռնիկ Հովանեսյանը ողջունելով Սամվել Կարապետյանի աշխատանքը նշեց, որ այն դրվատանքի է արժանի պարոն Հովանեսյան եւս մի գեղեցիկ նախաձեռնություն եւ հետաքրքիր ցուցահանդես ներկայացրած եթերում։ Շամուլ Կարապետյանի այս աշխատանքը եւ ընդհանրապես հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրամի այս աշխատանքը բարձրապես մեր մշակույթի փրկման թեկուզ եւ թղթի վրա փրկման մեծ աշխատանք է եւ նաեւ նշեմ, որ այս ամենը ցույց է տվել հայ ժողովուրդը ոչ միայն ենթարկվել է ֆիզիկական բնավորությամբ, այլև տեղի ունեցել մշակութային ցեղասպանություն, մշակութային եղեր Նշենք, որ ցուցահանդեսը կազմակերպել է Հոկուբ Պարտ հասարակական կազմակերպությունը Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արամարաչին կաթողիկոսը Կանադայում հանդիպել է Սենատի նախագահ Լեո Հուսակոսի հետ, շնորհավորելով նրան նոր պաշտոնը։ Նախագահն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Վեհապար Հայրապետին եւ խոսել Կանադայի ցակման մեջ հայ ժողովրդի ներդրումների եւ որպես կազմակերպված համայնք ունեցած կարևոր դերակատարության մասին։ Վեհապար Հայրապետն անդրադարձել է Միջին Արևելքի ներկայ իրավիճակին, այն որակելով համաշխարային վտանգ եւ առաջարկել է հատուկ ծրագիր մշակել դիմագրավելու ծայրահեղականությանը։ Խոսելով հայոց ցեղասպանության մասին նա նշել է. «Ցեղասպանությունը պատմական իրողություն է, ինչպիսին էլ լինի քաղաքագետների կեցվածքը, այն չի դադարի ցեղասպանություն լինելուց»։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սկիզբ է դրվել հեծանվային սպորտի եւ զբոսաշրջության Արցախյան գավաթ արշավին։ Պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Սիրողական հեծանվային սպորտի եւ հեծանվային զբոսաշրջության Հայաստանյան ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ սկիզբ դրվեց Արցախի անգավաթարշավին, որին մասնակցում են 60 սիրողական հեծանվորդ։ Դեպի Արցախ հեծանվային մարաթոնն իրականացվում է առաջին անգամ։ Ծրագրին աջակցել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, ապահովելով անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները։ Ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ Արման Անտոնյանի խոսքով 3 Ստեփանակերտում անցկացվեց հեծանվորդների մրցաշար, որին մասնակցեցին նաեւ արցախցի հեծանվորդներ։ Մրցողին սկսվեց Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից եւ ձգվեց 22 կիլոմետր։ Մրցաշարի արդյունքում པարզ դարձան Արցախյան նախագծի հաղթողները՝ երեք գավաթակիրներ, ովքեր ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջանները։ Ունենք 3 նախագիծ՝ մանկական գավաթ մինչև 14 տարեկան երեխաների սիրողական մրցաշար, ունենք Երևանյան գավաթ, որը կայացել է 3 անգամ, եւ ունենք մարզային գավաթ, որ երկու անգամ տեղի ունեցել Ջերմուկում եւ Դիլիջանում, եւ այս տարի հիմնադրվեց Արցախյան մի գեղեցիկ նախագիծ պայմանականորեն կոչել ենք Tour de դե Արցախ, որը վստահ ենք նոր շունչ կհաղորդի եւ առաջին քայլերը կլինի հեծանվային մշակույթը զարգացնել Արցախում, նպաստավորել լեռնային հեծանվասպորտի զարգացման համար Ֆեդերացիայի հիմնադիրը հավատացնում է, որ կգա ժամանակ, երբ Հայաստանն ու Արցախը կհյուրընկալեն նաև այլ երկրների հեծանվային զբոսաշրջիկների։ Հեծանվամարաթոնի մասնակիցների համոզմամբ Ստեփանակերտում նկատելի է մեծ հետաքրքրվածություն, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Ի դեպ, այս սպորտաձևով զբաղվում են անգամ 70 տարեկան հեծանվորդներ։ Կարևորվում է երեք ուղղություն՝ հեծանիվը առհասարակ որպես սիրողական հեծանվասպորտ, հեծանիվը որպես զբոսաշրջային օբյեկտ եւ որպես տրանսպորտային միջոց։ Նպատակն է քարոզել առողջ ապրելակերպ։ Աննա Ղուկասյան այսօր Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի 25-րդ գումարվան ընտրություններում երեք կուսակցությունների կողմից ներկայացված հայ տեխնացուները падգամավոր են դարձել։ Այսպիսով 54 տարի անց Թուրքիայի խորհրդարան կրկին հայ падգամավոր է մտնում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը խորհրդարանական ընտրությունների առընչությամբ հանդես եկել հայտարարությամբ։ Նա ընդգծել է, որ ընտրություններին մասնակցության ցուցանիշն աճել է, ինչը ժողովրդավարացման հարցում վճռականության նշան է։ Մեր ազգի գնահատականն ամեն ինչից բարձր է։ Նա որևէ կուսակցության միայնակ իշխելու հնարավորություն չի տվել եւ նման պատկերի դեպքում ընտրությանը մասնակցած բոլոր կուսակցությունների կողմից ակնկալում եմ առողջ եւ իրատեսական մոտեցում։ Ընտրություններից հետո սկսված այս նոր ժամանակաշրջանում մեր երկրում կայունության ու վստահության մտնոլորտի ժողովրդավարական ձերբերումների պահպանման համար բոլոր կուսակցություններն անհրաժեշտ զգոնություն պետք է ցուցաբերեն եւ պատասխանատու մոտեցում դրսեւորեն, ասել է նա. Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։